Priester Sadok het een hoorn vol olie uit die heiligdom saamgebring en hy het vir Salome gesalf. Toe blaas hulle die ramsoren, en die mense roep, lang lewe koning Salome. Hulle gaan toe allemaal achterom aan terwyl hulle op fluiten blaas en juig dat die aarde daarvan dreem. Adonia en sy gasten was net klaar met eet toe hulle dit hoor. Toe loop die ramsoren hoor, vraag hy, wat is die stad so remoerig? hij het nog gepraat toe Hoonathan sien van die priester Apater daar aankom. Adonia sê toe vir hom, kom nader, jy is mos wakker man, jy breng zeker geen nies. Hoonathan het vir Adonia geantwoord, in teendeel, koning David het vir Salomo koning gemaakt. Die koning het die priester Sadok, die profeet Nathan, Benaio sien van Jojada, en die koninklijke lijfwacht saam met hom gestuur. Hulle het om op die koningse myl laat reik en die priester Sadok en die profeet Nathan het om by Gewoonfontein tot koning gesalf. Daarvan dan het hulle met een gejuig teruggegaan, dit is die rumoer wat julle in die stad gehoor het. Salome sit nou op die troon, die ambtenare van die koning het ook gekom om koning David geluk te wens. Hulle het gesê, mag je God vir Salome nog beroemder maak as vir jy en sy regering nog roemryker as die van jy. Die koning het op zijn bed gekniel en gezegd, Aan die Heere, die God van Israël, kom die lof toe, hy wat gegee het dat daar vandag iemand op my troon sit en dat my eie oor dit kan zien. Toe die gasten van Adonia allemaal verskrik opgespring en gemaakt dat hulle wegkom. Omdat Adonia bang was vir Salomo, het hy aan die hoorings van die altaar gaan vasthou. Iemand het vir Salomo kom vertel, Adonia is bang vir die, koning Salomo. Hy klou aan die hoorings van die altaar vas en hy sê, Koning Salomo moet eerst voor mij met de eer bevestig dat hij mij niet zal doodmaak nie. As hy om goed gedra, sê Salomo toe, sal daar nie aan een haar op sy kop geraak word nie. Maar as hy kwaad doen, moet hij dood. Koning Salomo het beveel dat hulle om bij die altaar moet gaan haal. Toe hy by Koning Salomo kom, het Adonia voor hom gebuig. En Salomo sê vir hom, gaan bly by jou huis.